Jedno od Allaha subhanahu wa ta'ala bezbrojnih lijepih imena jeste i ime El Mutekebbir, Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste ime El Mutakebir. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Mutakebir spominje se u Kur'ani Kerimu samo jedan put. Lijepo Allahovo dželjavala ime El Mutakebir spominje se u Kur'anu samo jedan put. I to u 23. ajetu sure Al-Hashr u kojem se spominju i druga Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala spominjući svoja lijepa imena u ovom ajetu kaže Al-Azizul Jabbarul Mutakebbir. Al-Azizul Jabbarul Mutakebbir. Allah subhanahu wa ta'ala je Al-Aziz silni, Al-Jabbar onaj kome se sve podčinjava i kaže Al-Mutakebbir. Gordi. Onaj kome pripada sva veličina. U hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam spominje se ovo Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime, odnosno ova osobina, Allahove veličine, Allahove gordosti. Pa se spominje u vjerodostojnim hadisima da bi Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Kada bi bio na ruku i kada bi bio na seždi, učio Subhane dhil djeberuti wal melekuti wal kibrijai wal adame. Subhane dhil djeberuti wal melekuti wal kibrijai wal adame. Neka je slavljen daleko od svake manjkavosti. Onaj koji posjeduje osobinu da mu se sve potrinjava. Onaj koji posjeduje osobinu kahra, osobinu džebra, da mu se dakle sve podčinjava. Melekut wal kibrija također, onaj koji posjeduje osobinu vladanja nad svim, onaj koji posjeduje osobinu gordosti, također el avame veličine. Dakle, ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime i ova osobina spominju se i u hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu wa wasallam. Dakle, Allahu ođele ala lijepo ime el mutekebir, To je Allahovo djelovala lipo ime i ima osobinu, dakle Allah djelovala shodno ovom imenu ima i osobinu gordosti, veličine i slično. El mutekebir dolazi od riječi el kibar ili el kibru. U arapskom jeziku ova riječ el kibr ili el kibur ima značenje visine, veličine, gordosti, nadmenosti, uzdignutosti i slično. Dakle, El Mutekebir dolazi ovo ime, dakle, od riječi El Kibar ili El Kibru, koja ima značenje veličine, uzvišenosti, gordosti i slično. Pa, shodno ovome, šta to znači Allahovo subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Mutekebir? I šta su islamski učenjaci i učenjaci arapskog jezika rekli za Allahovo dželjavala lijepo ime El Mutekebir? Dakle, shodno ovom značenju Kibura, El mutekebir jeste onaj koji posjeduje svu veličinu. Onaj koji posjeduje osobinu gordosti. Onaj koji je uzvišen od svake manjkavosti kada posjeduje osobinu uzvišenosti, kada posjeduje veličinu, kada posjeduje gordost, onda je on daleko od svake manjkavosti, daleko od svakog nedostatka. El mutekebir jeste onaj koji je visoko uzdignut od toga da se opiše osobinama stvorenja, kada posjeduje svu veličinu, kada posjeduje gordost, kada posjeduje uzvišenost, kada je daleko od svake manjkavosti, onda Allah je daleko od osobina stvorenja. Sve prethodno ne može se naći kod stvorenja. Jedino se nalazi kod Allaha Jalla, Stoga, dakle, ovim imenom se ne smije nazvati niko drugi. Niko drugi mimo Allaha Jalla Dakle, neko od Allahovi stvorenja ne smije sebi nadjenuti ime El Mutekebir, niti se opisati ovom osobinom, osobinom oholosti, odnosno osobinom gordosti, uzvišenosti, veličine i sl. Jer je to svojstveno samo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ukoliko bi se neko i opisao tom osobinom, a vidimo da danas ljudi mnogo šta čine, svašta čine, ne vodeći računa o vjerskim propisima, ne vodeći računa onome što je dozvoljeno, onome što je zabranjeno, ukoliko bi se neko i nadjenuo ovim imenom, sebe nazvao ovim imenom ili se opisao ovom osobinom, tada bi ova osobina kod njega imala pogrdno značenje. Ova osobina kod Allaha Đelevala ima značenje pohvale, svaku pohvalu. Doći mu koliko bi neko od stvorenja pripisao sebi ovo ime ili se opisao ovom osobinom, tada bi ona imala značenje, ova osobina bi imala značenje pogrdne tada bi ova osobina imala značenje oholosti, dok kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kada se Allah dželovala opisuje ovom osobinom, tada ona ima značenje uzvišenosti, veličine, gordosti i slično. Veliki islamski učenjak Al-Khattabi, rahimahullahu ta'ala, kaže El-Mutekebir. El-Mutekebir jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je visoko uzdignut od osobina stvorenja. Onaj koji se uzdiže od toga da se opiše nekom od osobina stvorenja. Pa kaže prelijepo, ovaj islamski učenjak, ta, harf ta, u imenu el mutekebir, primijetite, el mutekebir, dakle, ovaj harf ta ima značenje izdvajanja, ima značenje posebnosti. Pa el mutekebir jeste Allahu dželle ime. Jedino Allaho ime. Ono pripada jedino Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovim imenom po ovoj osobini izdvaja se jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Nikome drugom nije dozvoljeno da se opiše, opiše ovim imenom. Zato, dakle, El-Mutekebir ukazuje na posebnost, na posebnu veličinu, posebnu uzvišenost, jeli? Zato je Allah subhanahu wa ta'ala El-Mutekebir onaj koji je uzdignut od svakog stvorenja od osobine svakog stvorenja, mako ono bilo. Al-Qatada rahimehullahu ta'ala kaže, pojašnjavajući značenje Allahovog subhanahu wa ta'ala lipog imena Al-Mutakebir, kaže Al-Mutakebir jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je uzvišen nad svim. Onaj koji je uzvišen nad svim. Niko drugi, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, nema takvu uzvišenost. Također je rečeno, El mutekebir jeste onaj koji je visoko uzdignut od toga da svojim robovima čini nasilje. El mutekebir jeste Allah dželavala koji je uzdignut daleko, visoko od toga da svojim robovima čini nasilje. Pa, dakle, kada saslušamo značenje ovog Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena od strane islamskih učenjaka, šta oni sve navode, za ovo Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Mutekebir možemo rezimirati i reći. El Mutakebir, ovo Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime ukazuje na Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu osobinu. Pa El Mutakebir jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je visoko uzdignut od svakog zla, od svake nepravde, od svakog nasilja, od svakog lošeg djela. El Mutakebir jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je uzvišen od svih stvorenja, daleko od osobina svih stvorenja. Pa ukoliko neko od stvorenja bude želio da se opiše tom osobinom, Allaha subhanahu wa ta'ala, osobinom koje je dostajan, jedino Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala će ga kazniti. Ukoliko neko od stvorenja bude htio da se suprostavi Allahu subhanahu wa ta'ala u toj osobini, Allah subhanahu wa ta'ala će ga kazniti kako je došlo u hadisu kada je Buda Vuda, rahimahullahu ta'ala. El mutakebir jeste onaj koji je visoko od toga, da svojim robovima čini bilo kakvo nepravdu, bilo kakvo nasilje. El mutekebir jeste onaj koji je najveći, koji je najuzvišeniji, a sve mimo njega je sićušno i nejako. Dakle, el mutekebir jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je daleko od svakog zla, koji je visoko, uzdignut, uzvišen od svakog zla, od svakog nasilja, od svake nepravde, uzdignut daleko od svake osobine stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala je najveći. Allah subhanahu wa ta'ala je najuzvišeniji. Njemu pripada jedino njemu svaka osobina uzvišenosti, veličine i gordosti. Pa nakon što se upoznaš, dragi moji brate muslimanu i sestro muslimanko, sa Allahovim lijepim imenom El Mutekebir, Allahov robe, Allahova robinjo na tebi je. Na tebi je sledeće, Da se opišeš osobinom skromnosti. Čuo si, čula si. El mutekebir jeste onaj kome pripada sva veličina. Onaj koji, kome pripada sva uzvišenost. Nikome od stvorenja ništa od toga ne pripada. Niko od stvorenja ne smije se suprostaviti Allahu subhanahu wa ta'ala u ovoj njegovoj osobini. Niko se ne smije opisati ovom osobinom, niti sebi nadjenuti ovo ime. Dakle, osobina, uzvišenosti, veličine, gordosti svojstvena je samo Allahu subhanahu wa ta'ala nikome od nas, njegovih stvorenja. Na nama je da se opišemo suprotnom osobinom. To je svojstveno ljudima ili trebalo bi da bude svojstveno ljudima. A to je osobina, osobina tevadu'a, osobina skromnosti. I došli su brojni šariatski tekstovi u kojima nas i Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa sallam postiču na ovu osobinu, osobinu skromnosti. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala opisujući svoje robove, prvu osobinu koju je spominje osobinu skromnosti. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا I robovi milostivog jesu oni koji smireno hode po zemlji. Ne uzdižu se, ne ohole se, nisu poput čovjeka kojeg spominje Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da je u prethodnim narodima, ranim generacijama, jedan čovjek hodio nadmeno zemljom, lijepo se ukrasio, diveći se svojoj odjeći, diveći se svome izgledu, nadmeno hodio, omalovažavao druge ljude, njihovo stanje, ponižavao njih, a sebe uzdizao, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala probio u zemlju. Allah dželle dželevala probio ga je u zemlju. Došlo je u hadisu da će taj čovjek biti u zemlji, tumarati zemljom, kretati se u krug unutar zemlje, unutrašnjosti zemlje sve do sudnjeg dana. Robovi milostivog su potpuno drugačiji, ponizni, skromni, smireni. Wa وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ardi حَوْنَا I robovi svemilosnog jesu oni koji smirno hodeju po zemlji. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam čak kako je došlo u vjerodoslovnom hadisu kod imama muslima, kaže da mu je došla posebna objava za ovu osobinu. Za osobinu skromnosti, odnosno suprotno oholosti, zabrana oholosti. Došla mu je posebna objava. Pa kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i doista mi je Allah objavio. Dakle, posebno. Doista mi je Allah objavio da budete skromni, i blagi jedni prema drugima kako se ne biste uzdizali jedan na drugim i kako ne biste činili nasilje jedan drugom. Kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, Allah mi je objavio da budete skromni, da budete blagi jedni prema drugima, kako ne biste činili nasilje jedan drugom, uzdizali se jedan na drugom i kako ne biste jeli, oholili se jedan na drugi. Također je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala također kod imama muslima sadaka ama baš nimalo neće umanjiti metak. Sadaka zasigurno neće umanjiti metak, nimalo. I Allah neće robu koji prašta povećati osim ponos Allah dželle vala svome robu koji bude praštao drugim ljudima ono što učine njemu po pitanju njega, njegove ličnosti, ne po pitanju vjere. To se ne prašta. Zato treba je li tražiti opravdanje. Zato treba je li tražiti ispriku. Zato treba tražiti pokajanje. Međutim, li i popravljati ga. Ukoliko čovjek učini nešto tebi, pokušaj da mu oprostiš. Jeste, to nije lahko i zavisno od dijela kako ti učini, međutim, slušaj što kaže Allah o poslanika, alaihi salatu wasalam, i Allah neće robu koji prašta povećati osim ponos, osim ponos, a onome koji bude blag i skroman, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će ga uzdignuti. Onome koji bude blag, koji bude skroman, koji bude ponizan, Allah će ga uzdignuti. Na takav način postiže se ugled, veličina, jeli, i ponos. Također u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala kako je došlo kod imama Taberanija u Mođabu Kebiru i šeha Albani ga je ocijenio dobrim u e, vjerodostojnoj zbirci hadisa, u zbirci vjerodostojni hadisa kod sebe, došlo je da je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam nema ni jednog čovjeka, a da na svojoj glavi nema hakemu. A hakema, kako stoji pojašnjenje, jeste halka, za koju se vežu uzde i na takav način lakše se upravlja, jeli? Pa, dakle, rečeno je u hadisu i mi vjerujemo to. Svaki od nas ima hakem. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, nema ni jednog čovjeka, a da na svojoj glavi nema hakemu. Ta hakema odnosno jedan kraj koji je privezan za hakemu, nalazi se u ruci meleka. Za tu hakemu svezan je kanap ili povodac. Jedan kraj nalazi se u ruci meleka. Pa kaže, ukoliko čovjek bude skroman, bude ponizan, bude blag, ne bude se uzdizao, ne bude se oholio, kaže se meleku. Meleku, kaže Allah, podigni njegovu hakemu, povuci, podigni, ne bi li se i njegova glava podigla, odnosno ne bi li bio ugledan, ponosan, onome koji bude skroman, koji bude ponizan. Kaže se Meleku, podigni njegovu hakemu kako bi on bio uzdignuta vedra čela, kako bi bio ponosan. Dočim, kaže, ukoliko on sam poželi da se uzdigne, da digne svoju glavu, da se uzdiže na drugima, da druge gleda ispod oka. Jeli, I od ozgo, kaže se Meleku, spusti njegovu hakemu. Kaže se Meleku, spusti njegovu hakemu. Kako bi bio ponižen? Kako bi bio spuštene, oborene glave? Omer, radijallahu ta'ala, prenosi od Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da je rekao, dakle vjerovjesnik, kaže, spominje, riječ je Allaha dželevala, dakle u hadisi kuciju. Svevišnji Allah je rekao, Allah dželevala kaže, kaže, ko bude radi mene skroman, ko bude radi mene skroman, blag i ponizan, pa je Omer radijallahu talan pokazao ovako, spuštajući svoju ruku okrenutu dlanom prema dolje, spuštajući dakle na dolje. Kom bude radi mene skroman, blag i ponizan, pa je Omer pokazao ovako, ja ću ga uzdignuti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala ovako. Pa je Omer radijallahu ta'ala okrenuo ruku, okrenuo dlan prema gore i podizao svoju ruku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle u hadisi kuciju, ko bude radi mene skroman, blagi, ponizan ovako, ja ću ga uzdignuti ovako. Dakle, ugled, veličina, položaj postižu se sa skromnošću, s poniznošću. Na takav način savjetuje nas naša vjera. Zato, upoznajmo se s ovom osobinom skromnosti. Ona treba da bude svojstvena nama, ne osobina oholosti, gordosti veličine. Osobina veličine, uzvišenosti, gordosti, to je samo osobina Allaha djelovala nas ne, nikoga od nas, njegovih stvorenja. Poslušaj još nešto od govora naših prethodnika nakon kuranskih ajeta hadisa, poslušaj šta su rekli i naši velikani. Na prvom mjestu Ebu Bekr radijallahu talan kaže plemenitost smo našli u bogobojaznosti, bogatstvo smo našli u čvrstom ubjeđenju, a ugled i veličinu našli smo u skromnosti i blagosti. Allahu akbar. Plemenito smo našli u bogobojaznosti. Bogatstvo u čvrstom objeđenju da će nam doći ono što je propisano od Allaha Jalla Ala, a ugled i veličinu našli smo u skromnosti i blagosti. Slično je rekao Ibrahim ibn Šejban kada je rekao ugled je u skromnosti. Ugled je u skromnosti, ponos u bogobojaznosti, a sloboda u zadovoljstvu. Ugled je u skromnosti, ponos u bogobojaznosti, a sloboda u zadovoljstvu. Ajša radijallahu talanha, naša majka, majka vjernika je rekla zaboravljate na najbolji ibadet. Zaborav bacate na najbolji ibadet. Niste svjesni najboljeg ibadeta, pa kada je bila upitana koji je to najbolji ibadet, rekla je skromnost i blagost. Skromnost i blagost. Moaz ibn Džebel radijallahu ta'ala kaže neće čovjek postignuti vrhunac vjere vrhunac imana sve dok mu skromnost ne bude draža od ugleda. Sve dok mu skromnost ne bude draža od ugleda veličine uzvišenosti, položaja i sl. Dok mu malo imetka ne bude draže od mnogo, dok mu oni koji ga vole i oni ga koji mrze ne budu jednaki i dok ne bude mislio drugima ono što misli sebi i svojim ukućanima, neće postići vrhunac imana. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, kada je upitan o skromnosti, šta je to skromnost? Rekao je, skromnost je da izađeš iz svoje kuće i da za svakog muslimana kojeg sretneš kažeš da je on bolji od tebe. Lohlek. Koliko samo nama treba da ovu osobinu izgradimo na ovakav način kod sebe. Kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, skromnost je da kada izađeš iz kuće, za svakog muslimana kojeg sretneš, kažeš, on je bolji od mene. Fudail ibn Jad, rahimahullahu ta'ala, kada je upitan o skromnosti, rekao je, skromnost je da se poniziš istini, da se poniziš pred istinom, da se povedeš za njom i da je prihvatiš od svakog kogod je kaže, da je čuješ od djeteta, na tebi je da prihvatiš, da je čuješ, da čuješ istinu od najveće neznalice, na tebi je da prihvatiš tu istinu. Katada rahimehullahu ta'ala kaže kome bude dat imetak ili ljepota ili lijepa odjeća ili znanje pa ne bude skroman već se bude uzdizao oholio s tim imetkom tom ljepotom tim znanjem tom odjećom i slično sve to će biti razlog njegove patnje na sudnjem danu subhanallah imam šafija rahimehullahu ta'ala rekao je prelijepe riječi kada je upitan koji su to ljudi s najvećim ugledom? Koji ljudi imaju najveći ugled? Pa je rekao, najveći ugled imaju oni koji ne znaju za svoj ugled. Lohvekvar. Najveći ugled, položaj, imaju oni koji ne znaju za svoj ugled položaj. Odnosno, koji ga ne prizivaju sebi. Oni koji su skromni, oni imaju najveći ugled i položaj kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A nakon njega, Zasigurno kada dobiju ugled i položaj kod Allaha subhanahu wa ta'ala, zadobit će ugled i položaj i kod Allahovih robova, kod stvorenja. Kada se upoznaš sa Allahovim lijepim imenom El Mutakebir, dakle da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji posjeduje svu veličinu, svu uzvišenost, onaj kome pripada osobina gordosti, onda na tebi je da se dobro čuvaš oholosti, dobro se čuvaj oholosti. Jer je došlo u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam La yadhulu l'jannete men kane fi kalbihi mithqalu dherratin minal kibr. La yadhulu l'jannet. Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude mithqalu dherra i trunka oholosti min kibr. Oholosti. Dakle, i trunka zehra oholosti u njegovom srcu. Takav neće ući u džennet. Pa je ustaje jedan čovjek i kaže Allahov poslaniče, čovjek voli da ima lijepu odjeću, da ima lijepu obuću. Je li u tome oholost? Pa je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam pojašnjavajući šta je oholost. I upamtimo dobro i čuvajmo se ovih osobina. Rekao je ne, oholost je betarul haqi wa gantun nas. Oholost je betarul haq, odbijanje istine. وَغَمْتُ nas omalovažavanje ljudi. Zato se dobro čuvaj, dobro čuvaj oholosti. Ne odbacuj istinu i nikoga ne omalovažavaj. Nikoga ne omalovažavaj jer znaj da time druge uznemiravaš, time druge uznemiravaš, činiš im nepravdu, činiš im nasilje, što će biti razlog tvoga uznemiravanja sutra na sudnjem danu, odnosno tvoje patnje, tvoje kazne sutra na sudnjem danu. Poslušaj što kaže Fodail ibn Jad, rahimahullahu ta, subhanallah. Kaže, nije ti dozvoljeno da bespravno uznemiravaš ili svinju. Nije ti do, dozvoljeno da bespravno uznemiravaš psa ili svinju, da ga ismijavaš. Pa zar da ti bude dozvoljeno da se ismijavaš, da uznemiravaš čovjeka koji je Allahovo najplemenitije stvorenje koje je Allah subhanahu wa ta'ala najskladnije stvorenje. Nije ti dozvoljeno psa, svinju, zar da ti bude dozvoljeno da uznemiravaš čovjeka. Omer ibn Abdelaziz, rahimahullahu ta'ala, pojašnjavajući pravac vjerovjesnika, to jest ono s čime su došli vjerovjesnici, u šta su pozivali, na čemu su odgajali svoje sjedbenike. Kaže, ukoliko želiš da se spasiš Allahove kazne na sudnjem danu, onda starijeg muslimana posmatraj kao svoga oca, mlađeg muslimana posmatraj kao svoga sina, a muslimana istih godina posmatraj kao svoga brata, pa kome od njih želiš da činiš nepravdu? Allahu akbar. Ukoliko želiš da se spasiš, kazne na sudnjem danu. Starijeg muslimana posmatraj kao svoga oca, kao svoga babu, mlađeg muslimana posmatraj kao svoje dijete, svoga sina, a muslimana istih godina posmatraj kao svoga brata, pa kome od njih, ocu, sinu, bratu, kome od njih želiš činiti nepravdu? Nikome. Zato nemoj nikome i činiti nepravdu, nasilje. Inni haramtu zulma ala nefsi, vođaltuhu bejnekum harrama felata zalimu. Kaže Allah, djelavala u hadisi kuciju, ja sam sebi zabranio nepravdu nasilje i nepravdu nasilje činim vama zabranjenom, zato nemojte jednim drugima činiti nepravdu nasilje. Jahe ibn Mu'ad, rahimahullahu tela, također je rekao prelijepe riječi, kaže, prema svakom vjerniku ponašaj se na jedan od sljedeća tri načina. Nastoji se ponašati prema svakom vjerniku na ovakav način. Ako mu ne možeš pomoći, nemoj mu ni odmagati. Ako ne možeš mu pomoći, nemoj mu ni odmagati. Ako ga ne možeš razveseliti, nemoj ga ni rastuživati i ako ga ne znaš pohvaliti, nemoj ga ni kuditi. Ako mu ne možeš pomoći, nemoj mu odmagati. Ako ga ne znaš razveseliti, nemoj ga rastoživati i ako ga ne znaš pohvaliti, nemoj ga nikuditi. Dakle, ne umalovažavaj druge ljude. I ne odbacuj istinu. Shodno prethodnom hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan kod imama muslima, oholost je omalovažavanje ljudi i odbacivanje istine. Dobro se čuvaj, jer oholosti ne smije biti svojstvena. Oholosti ne smije biti svojstvena. Visi treba biti svojstvena skromnost. Budi skroman prema istini. Od koga god istina dođe, makar to bilo od djeteta, makar to bilo od neznalice, makar to bilo od tvoga neprijatelja, kaže istinu, prihvati istinu. Kako je rekao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, prihvati istinu, ma od koga ti ona došla, makar ti ona došla od najvećeg tvoga neprijatelja, protivnika. I ostavi laž, odbaci od sebe, makar ti ona došla od tvoga najbližeg, tvoga bližnjeg, odbaci. Laž, ne istinu, ne prihvataj. Čuo si dobro i čula si dobro, sestro muslimanko, šta je rekao poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam hadisu Abdullah ibn Mas'uda za onoga koji bude imao i trunku oholosti u svome srcu. La yudhulul džennet. Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti. Dragi moji brate, muslimano, sestro muslimanko, el mutekebir jeste jedno od Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena i ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala osobinu uzvišenosti, veličine, gordosti.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 Ya dal asma'il husna, ya khaliqana, ufrana, nas'aluka wa anta l'asma, asma نأمل